Eben, diotek eh, nahi duke eh, beren eh, aktivitateak eta ekimenak presentatu. Ekimen horiek parte hartzailea garapen personalean laguntzen dute. Beraz, interesgarria da, beraz, idekitzea pixka bat eta eakustia, beti behar baita eakutsi egiten dugun, eta beraz, parada emaiten dugu diendeari, bediteko eta egun hortan, beraz, bostean, uriaren bostean, larumatean bereziki emazter zuzendua, da, baina eh, denak eh, parte hartzen aldute, deneri idekitzen dugu alede. Hala, aktivitate desberdinak eta tailerak proposatzen maitituzie? Bai, hori da. Bez, eh, hiru ahlo unkitzen uh, ditugu, bez, sozial ahloa, hagemanen egiteko, ezagutzen trukatzeko, osagarri ahloa, elikadurarekin, nola osagarria zain du obetu, hori beste ahlo bat, eta hiruaren ahloa, ingurua, ingurumen ahloa, ateraldi batzu eh, egiten ditugu, naturak eskaini landareen, obekiego ezagutzeko, eh? Eta laru batean egina izak, izanen diren taliexak, izanen dira bez natura patiaz, tokiko eta sasoineko landare basen ezagutzea, Jostea eta trikota telexak, emaztek egiten dituzten puskek ilan. Hora, erakutsiko dauzkute zer egiten eh, duten. Mm -hmm. Eh, laktofermatazioa. Zer da hori? Eh, laktofermatazioa, hori da nola uh, janaria uh, baliatzen alden uh, hori eginez. Hori bereziada, me hortako da egina ikusteko mhm. zer -hmm. zer egitealden <laughs> Eta hasi bi uh, ere, edo guk eh, janten dugu bustanduak, eh? horiek ere nola eh, egin eta nola gero janari bezala baliatu erabili. Eta dio badak bere komunikazio ez hori de uh, eiartzea zentro hortan, uh, ere maiten dugun talier bat da. Uh, Haurekin eta berezekin nola komunikatu behar duten Hara, eh, ke hori eh, da, helduen eta mm, mementuan da helduak gira, eh, ordena aktaliak eh? Baina egia da uh, baliatzeko gero haukik ilan, uh, edo hauktipiek ilan, edo izan zaut interesgarria dela eakustia, ze, ze tresna den hori. Mhm. Hala, beraz hori de, uh, ba, dugu. Gero urtean zehar, beraz, proposatzen maititu ze aktivitate guzi horiek, eh? Behori da, uh, urtean zehar, eta horiek uh, biltzen gira hor, eta, eta horien uh, ere maiteko. Ardura da eiartzean, eh? Salbu uh, botanika ateraldiak, uh, behaz, naturan gendi, ora nola gerta, eh? Urte batez izan ginen isasun, beskoitzen, edo hautatzen dugutoki bat, gure formatzailearekin, eta han biltzen gira, behaz, toki hortan. Beaz, hori ez da azparnen baita ezpada, baina beste guztia, trikota, jostea, eta mai inguruak ere entxatzen gira azparnen egitea, eh? mm -hmm. jartzen uh, eh, bedian. Beraz, hor, larun batuntan ezagutzen alko dira ere eta eh, ere horiek, eh, baita ere hauen animatzaileak, pentsu dut, elkarteaz ere mintzatzen alko da zuekin. Zeten horretaik, zeten hori arte? E, beraz, uh, bostean, larun batuntan, behatzetari karratxaldeko bostak arte nik gomitatzen dut jendia uh, eh, urbiltzerat, zenta interesgarria da, eh, pixka bat, uh, ikustea naiz uh, asunak egunean, baden uh, emazek dioten uh, atzikitzen duen mai bat, eh? benan beti onda, uh, hor denak betan izanen baitira, eh? Eh, janaria ingurumena eh, eta eh, harremanak, hala, gure guztiak dira gure baitan eta garatzen ditugun gauzak. Hor, erraiten nuzi, emazteak diote dela elkarte bat, sozietate respetagarri eta berdintasunean... Bizitzeko eta elkartea, hala. Mhm. Eta molde hortan bizitzeko eta gure eguneroko bizian, hala dena hortan da. Eh? Mm -hmm. errespetuan, eh, eh? eta ezen hori anitzetan eskaz baita, eh? gure artean, Untza, Eh? Hala. Untxa, milen amestoi ordean gomita egiten daukuzie eh, duten larun batean, eh, guna Hala. gomitatze zaitu eta hurbiltzerat, beraz, uh, larun batean. Eartzeko parkean eta eartzeko lokalean untsa da, behe mire esker, setasuna hauek emanik, eh, miren amestoi? Ez adiaik, eh? ez adiaik, Piagur.